un país de cançons. Ei, la cara al vent, que se n'adonen que ja som el present. Ei, que quede patent d'un temps d'un país, país, país, que ja anem fent. ja fent, ja fent, ja fent. Corre lliure pel poble, la fera feroce. Mentre sonen les cançons cada nit. I en cada concert Teresa Rep homenatge. Benvinguts de nou a Un pis de cançons. Tornem un mes més així a Cabiló Ràdio, al programa de música, de música de, del país, i avui tenim un, un convidat que també és membre de Cabiló Ràdio, i és mhm. Pere. Bon dia. Benvingut. Gràcies. Doncs el coneixeu. I bé, Pere, a banda de que li agrada la música, també participa d'ella, perquè en els diferents grups que tenim al poble ha estat participant, no? en, en Jazz, primer, en Desert Mint ara, en este nou grup de música folk que tenim. Eh, ja vas participar en un País de Cançons, en l'especial que vam fer a la Fira. També era, sí. Una cançó, o sigui que no, sí, sí, sí. no és la primera volta i molta gent el coneix com el doble de Xavi Sarrià, <laughs> el cantant sí, de Brimpar. Sí, sí. A veure si algun dia tenim la sort de, de trobar-vos junts i fer-vos una foto. Estaria bé, estaria bé. Igual que va passar amb Sergio i Toni de l'Hostal, <laughs> que ah, tenim... que, ostres, que, <laughs> que, caigut. Sí, que eren sí, sí. dobles. I bé, també és un amant del jazz, com sí. ens demostrarà avui en el programa, mm -hmm. i ens instruirà tots perquè jo mateix en, en confesso que, que no en conec massa, i recentment jo he sabut que també estàs col·laborant amb Desermin, ah, perdó, amb Desermin, tant Confusió. Sí, ja vaig, va ser un poc de casualitat en l'altre concert que van fer farà un mes o així en, en Polop i ara per a este que est, eh, estan preparant per a en la vila, en l'auditori el dia 26 pues, també col·laboraré en ells, estaré tocant en ells i també tocaré, de Sermin també tocarem. Ah, molt ells. bé, sí. bona notícia anunciada. Unes quantes, sí y, però jo estava también colorante en confusión. Sí, de lo que yo... ¿Y que, es, que estás tocant? ¿El baix? La, no, la guitarra. Ah, Tocaré la guitarra española, con, el formato es un poco más acústic. Mm. Tocaré la guitarra española, encara que algunes també agarra el baix. I així anem canviant, que agarra el clarinet també, té més llibertat també. Sí, mira, això a voltes ho trobem a faltar, eh, que Miquel sí. no agarra el clarinet sí, i fas sí. això solos tan, tan está, xulos. Ahí está, ahí está. I ja que estem informant del concert, eh, s'han de comprar entrades? És lliure? O... sí, les, hi ha entrades perquè és per, és per el poble saharaui, és un concert a benefici d'allò. Uh -huh. El que no sé és on es poden comprar. Eh, crec que valen 10 euros, uh ah, -huh. però on es poden comprar no ho sé en l'auditori suposa i no sé, millor per internet hi haurà algun puesto, no sé. Bueno, suposa que la gent del poble li pot preguntar a, a la gent de Confusió també. Sí, sí, molt bé, doncs per a començar jo he intentat ficar-me un poquet en el món del jazz o... perquè jo a voltes tampoc conec els límits del jazz, del funk i del soul, tot això, aleshores tu aniràs dient-me. No. I he buscat una cançó de que un disco que va fer Chris Joanico. Chris Joanico era el cantant de Ja t'ho diré, un grup de, de Menorca, que ja han posat en, en este programa. I després de deixar el grup va funcionar un poc com a crooner, eh, mm-hmm. cantant clàssics del jazz, amb l'orquestra de jazz de, del taller de músics, ah que a voltes ens ha parlat Miquel. Ah, mira, mira, mira. I, eh, I bueno, ja, ja hi serà el, el taller de músics i l'escola i tot això, perquè m'ho sé per una revista i tal. Mm -hmm. Com es diu? Com és que es diu? Li, diu, li diuen Chris Joanico o Chris ja, Juanico. Sí, sí, ja, el nom ja m'ha vingut. Ja I va sí. fer un parell de discos. Sí. Un és dia massa lluna i l'altre, sí, sí, sí, sí, ara mateix sí, no me'n sí, recordo. Sí, sí, sí i eren això, versions, no? Sí. de jazz o a voltes de cançons tradicionals passades pel filtre del jazz, mhm. mm -hmm. amb, arranjaments així molt, molt espectaculars. i el segon és Dia tot de mi, ara, ara que me'n recordo, que, que, que també és la traducció d'una cançó clàssica, ara, ara no sé quina serà. El primer va ser el 2006 i després el 2008 va repetir. Crec que Vola massa lluna és Fly me to the moon. Yeah, exacte, de, de Sinatra. Bueno, no sé si és de Sinatra, però mm. que va fer famosa sí, Sinatra. Sí, sí, sí. Y precisament aquesta cançó és la que, ah, en la que volia conversar. Així que l'escoltem i després seguim. Vola'm a la llum deixa que et canti entre estels i com sa primavera es veu de Marta a Júpiter. No tinguis por, agafa'm sa mà. No tinguis por, em pots besar recorda cançons i deixa que canti fort. Ets tot el que esperava, ets a font del meu amor. No tinguis por, sigues tu. No tinguis por, t'estima tu. cançons i deixa que canti fort. És tot el que esperava, ets a font del meu amor. No tinguis por, sigues tu. No tinguis por, no tinguis por. T'estim. Ah. vez bien que la coneixies un poco, no? No, la claro, el estándar sí que el conec, pero no, me sonaba el, el, el Joanico ara com bueno, ya aprofite ahora porque sé que voy a hauré de Y había una revista que es día Jazz, J-A, ser trencada. Sí, de fet... La... De Lupin de Rock, mm -hmm. que estava subscrit, però això de la crisi i històries van tallar. Ha desaparegut? Sí, ha desaparegut. Ah, no, no sabia. I per la revista esta sabia lo del taller de música i, en sonava el Joanico este. I què feia sí. la música que feia este que el grup. Perquè després ara fer-se a posar-se de crooner... Era música rock, diguem, no sé rotllo sopa de cabra, per uh -huh. dir, però amb un estil així molt particular, de fet, perquè la seva veu de per si ja és molt particular sí. i li donava molt, una empremta així molt característica al grup mm. i la veritat és que té bona veu per a, per a fer aquest tipus d'estàndard. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A més, li, li dona aquest toc amb l'accent de Menorca. Més. <laughs> I era ja, és una big band. Sí, sí. sí. sí. sí un arranjament molt, molt xulo, molt xulo. I la guitarra es notava Tenia presència, bona presència tenia en l'arrenatjament este. I no res, què ens has portat tu sí, jo, Justament la primera també és d'un guitarrista eh, que és, és un guitarrista valencià Clar, jo les que he portat no, no, no canta ningú, perquè realment a mi el jazz que no m'agrada, o sigui, no és que no m'agrada, però m'agrada més que no canten. Mm -hmm. I les que he portat no, no, no cantarà ningú. Música instrumental. Sí, instrumental serà tota. Esta és d'un guitarrista valencià que era el mestre del meu mestre de guitarra. Y, casualitat de la vida, pues, un día parlante en, en, José Luis, el practicante, pues resulta que este, el Daniel Flores es de Sueca, José Luis es de Sueca y son una mix quién va a pasar el disco este y pues eh, en el tema vas a comprar y tal. Y justamente en el disc participa el que seria la primera fornada de músics valencians de jazz de tot el que seria la Big Band de Sedaví, la Seda Jazz, Big Band, uh -huh. i estan tots per ahí. I la, la cançó que porta es, diu, es diu Duck Addiction, que és de Danny Flores, i, i parlaré ara després de, de, de més gent. Molt bé, escoltem. a Dani Flores en la, en la guitarra, són les, les composicions són, són seues tot. El tio fa un estil... Bueno, encara que este primer disc és un poc més normal, diguem, té un estil, com dir així, impressionista, per dir així, no? Eh, I parlant així fora de micro, el dia que volia contar una història, perquè eh, en el jazz al final tu acabes coneixent els músics o, o o quan sents una cançó o alguna cosa sempre parles i qui, qui toca ahí? Pues este, l'altre, en este, per exemple, en el disc este estan el que dia la fornada està de músics valencians eh, inicials pues està este, Dani Flors, està eh, Ramon Cardo, està Pierre León, Mario Rossi, eh, Santina Balón... I per què al final acabes coneixent a tota la gent? Perquè normalment en, en, en el jazz, com cada... el músic té certa llibertat per a tocar el seu aire, no del tot, pues, clar, eh, Cuando hay algún músico especial, té un, un so especial o té un lenguaje diferente o la seva manera de tocar es diferente, el notes. Y es una cosa que lo lo que a contar del, del disc este, que lo tenía yo en el coche escoltando y comencé a hacer el solo ahora en esta. yo digo, ostra, este, este Ramón Cardo. Y no me había fijado que tocaba en el disc, pero a identificar y después le va a mirar y digo, ostra, pues sí que es Ramón Cardo. i, i em va agradar el, el, el, el reconèixer per, per dos parts, o sigui, m'agrada dir de dues maneres, no? una per, per haver identificat a un músic pel seu solo i després perquè, clar, quan identifiques a un músic vol dir que el músic té un, un so especial, no? Clar. Els músics els més coneguts de tota la història del jazz, pues, Miles Davis, John Coltrane, no sé quantos, altres, més allà. Per què són tan coneguts? Perquè el, el seu solo és que era ell. Tu escoltes i dius, ja tinc clar qui eres, sí, està sí. claríssim. I en Ramon Cardo, que és un músic valencià, bueno, ha sigut director de la Big Band de la universitat, jo la tinc com a director tocant en la, en la Big Band i en la Uni. Universitat d'Alacant. Sí, Universitat d'Alacant, sí. Eh, es un tío fantástico un director, fantástico y y che, molt, molt bo. ver, un, tío que, bueno, pues, con mol proper, mol familiar, arribes a identificar el seu so, pues, no sé, va a agradar. y es una cosa que pasa en, el jazz, sobre el solistes, al final la importancia o la, Mm, la, el que el fa característic és el, el seu el seu solo, la manera de tocar, el, el so que li treu l'instrument i, i les frases que treu. Sí, sí, Miquel, això... per exemple, que parlaves del clarinet, té un so especial. Sí, que saps que és ell, no? Sí, clar. això, això diu molt d'un músic, no? De poder sí. identificar-lo només per la manera de tocar. Ahí està, ahí està. Jo la veritat és que des del meu vessant un poc més profà, a voltes gent en la que ha tocat la xeramita per ahir, sense veure-los o arribar a un post, mira, este és tal, este és no sé qui. Ahí está, ahí está, ahí está. I això arribes a dir, això diu molt de d'ell, que dius, claro. sempre toca de certa manera, mm. normalment és per bé, també a voltes reconeixes algú per, per com, <laughs> ja, com ja. de malament toca, sí, no? Sí, però, sí. però normalment sol ser per bé. Mm -hmm. I estaves parlant de, dels teus mestres, de la vivant de la universitat, quina és la teva formació musical? Yo vas a estudiar en, en el Conservatorio d'Alacant porque van a hacer una especie de en en el meu cole. Yo estudiaba en, el Colegio Benalúa en Alacant, y va haber como una especie de, de, de sucursal, per dir del Conservatorio. i van fer mm, fins a segon estaba allí. I jo vaig fer això. Però ja entrava en, en vuitè i crec que ho, ho van llevar, em tocava ja anar allà al conservatori a... Carrer Ferran. Sí, per allà. I jo estava també... No, no, no batia molt, encara que em vaig ensenyar molt. I després, casualitats, que entra una guitarra a ma casa, em busca un mestre, al mestre grava el jazz, és aquest tio que va donar classe en Dani Flors, i em va entrar el gusanillo i clar, quan ja tenia cert coneixements musicals de teoria elemental, diguem que quan el tio este em va ensenyar un poc d'harmonia i històries més, no sé, més no tan elementals com el primer curs o segon de, de conservatori. Clar, em vaig ensenyar més ràpid, m'agradava també, tocava més, practicava més i així és, lo que, és la meva formació musical també Clar. molt autodidacta. Bueno, autodidacta, sí, vull dir, bueno, molt, de, molt de treball en teu sí, en casa, sí, que no és sí. només d'anar a classe al conservatori no, no, no, o anar a classe a la banda. No, no, no, no, no, no més, més sí. I per mm. això, pues, com més autodidacta, no arribes a, a, ser, a tocar massa, toques bé, sí. És de, és de no, fins. però a voltes saps què passa? Que sense formació el que aprens ho aprens també pel teu compte i no sé, jo a voltes em veig des del punt de vista musical la gent que improvisa, com feu vosaltres en el tema jazz, que això és més intuïtiu que, que, que una cosa teòrica sí, que has après. En el meu cas, en això de la improvisació, en el meu cas, és més estudiada que intuïtiva. Mm. Jo he arribat ahir de manera, diguem, coneixent Treballada. la teoria. No com, com Miquel, per exemple, que parlàvem més, que ell primer arriba de la manera intuïtiva i, i després <laughs> li entra la teoria. Després quan... saps per què, no? <laughs> Bé, doncs vaig a continuar jo i, i continuen les Illes Balears. Me'n vaig ara de Menorca a, Menor a Mallorca i hi ha uns quants grups, bueno, en, en la música, en el, en l'artista és valencià, hi ha uns quants grups que han introduït la dolçaina i han intentat fer música jazz, música sol, i la veritat és que tenia bastant on triar. Hi havia un grup en P3 que era Xavi Torres Quintet, després en, en la Marina un xic d'Ondara que el diuen Josep Alemany va fer Dolç Tap Jazz Project. Ell és el que sona a mi que de fet volia posar-te la versió de Fiesta però no, no tenia mà la cançó i, i al final he, he triat un altre grup també que crec que és de la Marina que es diu Tramuntana que en el 2011 va fer un disc que es diu Tradicció i aleshores ha agafat cançons tradicionals eh, dels països catalans i n'ha fet la versió i en aquest cas és la versió de la Balanguera que és l'himne o la cançó així a mig oficial de, de Mallorca uh -huh i fa una versió en dolçaina molt, molt interessant. Adéu. que te preocupes. Molt xula, molt xula. Sí, el, el so molt, molt, mm, sí, molt net, molt guai. De, perquè seria rotllo Big Band o seria nou persones o així, mm, unes quantes. Una no sessió sé. de vents, almenys tres, crec que sí que sonarien. No? La veritat és que en directe no els ha vist mai. Només he aconseguit el disc, però no, no sabria dir-te-ho. Mm. Estem parlant des de què és jazz, què no és jazz. Ah, no tenies una <laughs> sí. definició pròpia, no, no, perquè no, clar, jo no sé els límits no, no, del és que... que tinc una definició, però al final <clears throat> el, el jazz, quan jo recordo que ho vas eh, intentar explicar en un, en, un, en un curset que teníem, que jo crec que hi ha, hi ha tres coses que caracteritzen a, al, al jazz. Eh, que no... Mm, i, i una és la més important, va, vas, vas, pas, pas pas. Eh, la primera es el, el ritmo, que normalmente eh, en el jazz el, mes, el ritme estándar és el swing, que és, per exemple, la, la que has posat de, del Chris Jonico, mm era un swing, el flying, és un swing. I la, sí, la, que el la, swing entra dins del jazz. Sí, és una variant. El, el, ritme, el ritme, no, el ritme típic del, del, del jazz és el swing, que és la diferència entre marcar una corxera de tan tan tan tan tan tan tan marcar tan ta tan ta tan ta tan tan tum ta tum ta tum és el swing. Mm -hmm. Entonces, en el jazz normalment és swing. El ritme és, per excel·lència és el swing. En la primera que has parlat tu és swing, també la, la de Danny Flores també hi ha una part de swing. Esta de ara de Tramuntana no no era tan swing, no. era més, més, més un ritme quaternari normal. Mm -hmm. És una característica del jazz, però no tot el swing és jazz ni tot el jazz és swing. Una altre és, que molt important, que hi ha solos improvisats, que el músic eh, eh, improvisa. Bueno, esta és la, realment la important, perquè l'altra que volia dir és, és la, la instrumentació. En el jazz normalment i eh, destaquen els saxos o piano, hi ha no és que destaqui, bueno, pot destacar la veu, però en general la, la instrumentació és més mm -hmm. saxo, piano, un contrabaix, molt important. La, la instrumentació en la música jazz és una concreta i dius, això sona a tal. I després el més important és que el músic improvisa que a meitat de la cançó té un solo que el fa en aquest moment i si el sent demà torna a tocar la cançó li serà d'una altra manera i, o, o la toca d'així una hora i la sona diferent, perquè el solo apareix o és naix segons estigues tu en aquest moment. És una, és, per tant, les gravacions de jazz són una miqueta, diguem, fossilitzar una cosa que no, és passatgera, no? Ole, has dit un, esa és una, una frase que vaig sentir en una, hi ha una pel·lícula del Ken Barnes sobre la història del jazz i això diu que hi ha un tio que un disc de jazz no és jazz, o sea, és, Clar. és pedre perquè és el sí, moment el, el que que el va gravar i ja està, està. Ahí però... està. Entonces, en ese moment van tocar així. pero, pero después tú la sents fuera y el tío tocará una cosa. Claro, siempre está ya el tema principal, una exposición del tema, el solo, si i tornes a hacer el tema al final en general. No? el principio y el final sí que será prácticamente igual, pero la parte central, que es el solo, que al final donde el músico comunica todo lo que ha de decir, pues ahí está la, la, la, gracia. La gracia del jazz, la esencia del jazz es la improvisación central. Y si tú estás en directo y ves cómo el músics per gestos, signes, están comunicándose y uno Mm, toca en funció de lo que la tira l'acompanya. A voltes el, el bateria de repente puja, el solo puja, i, o el solo baixa. I fa... Entre tots els músics estan ahí compenetrats. I en què parlen, no? Entre ells ah, estan parlant. Ah, això, I... I això, jo crec que la gràcia està en, en la creació aquesta instantània del moment, de la improvisació, del solista i de tot el grup que està acompanyant-lo. Mm. Això és per mi la... Clar, jo és el que valore molt des de fora. Dius, com, com és possible que sense parlar estiguen dient escolta jo i ara vaig a fer no sé què i sí, tots sí. més o menys ho saben, sí, ¿no? Sí, sí, sí, yo he tocado y, y, y, y mato, yo tenía controlar lo meu y era relativamente fácil, pero a veces veus alguno o veus algun... Eh, el, el, que vas posar en la, en la fira era un, un sec, el pianista és sec. Ostres. I, tu con tanteres de que es toca tú. ¿Cómo saben? Pues lo saben. Pues Esa es la, la, la vida. I, I un tema de jazz pot ser, diguem, interminable, Sí, ja, pots, ja... es pot fer contínuament ara sí, un altre solo, no i vull dir, no, no té un final establit tu dius, bé, fas un senyal i dius ara anem a sí, acabar, no? Sí, però vull dir que sí. si no el fas sí, igual cançons... un tema pot durar 5 minuts que pot durar-ne 15 sí, la, la, la, una, una, una cançó té una roda harmònica un, té un, sí, una roda que és repetís va repetint i el solo va repetint ahir però hi ha un, hi ha un estil diguem de jazz que es diu el jazz modal que realment és com si fora més, més monòtono, més, té una, una harmonia més plana i està tot sobre una mateixa base molt uniforme. I John Coltrane, per exemple, dia que no li agradava tocar aquest jazz perquè no sabia quan acabava. Yeah. perquè no tenia un final, entonces el tio podia estar tocant i bufant ahí, pues, <laughs> minuts, tira-li minuts, tira-li minuts, i no parava. Doncs quina va ara? Pues ara he portat una de, de, sí, de, de Marc Miralta, que és un baterista català Eh, es també de la primera fornada esta que dia, però no, este és més català. I toca així en Perico San Beat, que és el valencià universal, però dir-ho És el, jo crec que és mm-hmm. el músic de jazz valencià més conegut internacionalment. Realment és, és una que el seu soc, tu quan a Perico, dius Perico San Beat. Ja saps qui és. I mira, a Mar Miralta, fa dues setmanes vaig anar a veure-lo a Sant Joan, que hi ha un club que es diu Refugio Jazz Club, fas propaganda i aprofite, perquè damunt el porta Andrés Lizón, que és amic nostre, ha tocat, va tocar en Volta, Salvoltes, contrabaixista, i veure el Mar Miralta i Animalais. I a Perico Sambia, Sambia te vas veure allí també, allà per juliol, Pff, brutal. El disco este es diu eh, New York Flamenco Reunión, que mm, el conec perquè en la revista esta jazz que parlava uh -huh. Mm, van fer mm, en, una, en un número van fer els millors discos catalans de, de jazz i este crec que era el tercer o el quart i jo per la formació i tal, això de flamenco vaig a veure tal Y él va a estrobar en la y y vine. Y realmente está muy chulo. La canción que vas a posar es Dude Dexterity, que es un estándar de Charlie Parker, que es un music de los años 40. mai con tantos compasos de solos y tot. <laughs> sí, un petit comitè. Està, està, bueno, el, el Mar Miralta té un ritme i ese disc és tot, tot, quasi tot, així el, el caixó i la, la rombita, així o este palo flamenco està molt guai. Mm -hmm. Estaves comentant, Ades, que hi havia un local en Sant Joan, que mm. havies vist estos, i com està el tema de poder veure jazz en directe per així? Perquè a mi em sona que en el Campello n'hi havia un, que es diu el Desdem, el El Desdem, Sí, no sé si encara està. I eh... en Xàbia es fa un festival de jazz sí. tots els estius. Està, està prou bé, el de Xàbia està prou bé. En l'Alacant també el fan, el d'Alacant... Bueno, en guany va vindre algunos... per, el d'Alacant per mi és irregular. Mm -hmm. Però qui l'organitza? La Diputació? Crec que la... Antes era la Diputació i, i la CAM, però clar, ara obra no social. Ara no Eren el que fan en l'auditori. Sí, sí, clar, sí. sí, sí. Jo crec que vaig anar alguna volta, sí. que dius, a ah, veure, el grup este de Moltó, que comentàvem a des, sí. fora de micro... Mm -hmm. y ahora me el, el, enterar de que existía de, per te van van enviar un correo tal, ya no sé cuántos en directo, en San Juan y vas anar a, ver que anunciaban el que tocaba el Perico San Beat, un Fallo Miano, que es un pianista que vive en Alacant, italiano, y tocaba el Andrés Lizón este, que es el, después te vas a enterar que el, que el local era seu, eh, y tocaba la batería también un altre mi que conocía de la, de la Big Band de la Universidad de Alacante, el Curro García, este, es murciano este. Y claro, mm, va esta gente y veus que... No es que sea muy barato tampoco, pero pero mm, mola el garito, hay un sótano, mola. Y claro, por ya en directo y vos esta gente que son son bons y es de del porque que conec, que en Alacant hay algún altre, pero a mateixa, no sé, a veces van, fan algún concert en, en las cigarreras En... Sí, en el nou local, bueno, nou espai este cultural. pero jo quan he anat últimament a, a veure algú ha sigut ahir al refugi. La veritat és que ens falta cultura de, de locals de música en directe, no? Sí. No només de jazz, sinó en general. De... Existia el Jamboree també en Alacant i van tancar. Mm. I, Clar. o Quatre Gatos fa molt, molt de temps. És de veres. Els Quatre Gats, el, el grup que el comentava abans, Xavi Torres Quinte de, de Jazz sí. Andolçana, el vaig veure en els, Quatre Gatos allà Se jazz on tocar en Quatre gats. També. <laughs> Quin, quina ha sigut la trajectòria de ser jazz? Eh? Què traus? Uf Bé, van començar de, de casualitat i al principi, pues, igual que pues, tocàvem per així, en, en sella, no? en setmana cultural i coses així. I, però va haver un any en què sí que va haver més, diguem, projecció, iban a tocar en el Festival Días de la Vila, van tocar también para la presentación del Llevet de la Vila, y al final también un mes pots diguem, sobrevivir tocant això és en bodas, bautizos, comuniones, no? la, la BBC. Ah. la boda de Sergio y María, eh, <laughs> me sí, el arribar allà, quan sí, estaba tocant. tocant sí. no, en, en tocar pero pero prou, però així una no cosa més, especial, en algún garito, en el iban a tocar un Perel de voltes, el Cuatro Gatos, eh, Es que fa molt de temps, eh? però no, i va estar molt bé, però al final va, mm, el baixista tenim, al final tenim a Nacho que estava per així, se va anar fora i a Pers el baixista, perds un poc el contacte, el van trobar uno en Finestrat que venia, però justament el va ser tall de la carretera, tenia que pegar una volta no sé quantos, Mal. i l'últim que van fer va ser un concert farà dos, no sé, dos o tres anys, en Benidorm, que van fer un, era un festival de, de música, de música de la, de la comarca o alguna cosa així, i de, crec que algo de, de joventut, no sé què, van tocar allí, l'últim que van fer. I a partir d'ahir ja van tardar en tornar a quedar, el baixista este tampoc podia pujar massa o no, no era petit allà i pues, cada un per el seu compte i, i ara sí. estem ahí. I Però Valtés... està en stand-by o està sin a mig bueno, apagar, no? No, no? se eh, sap. Eh, està, diguem que està parat i quasi que que, que s'ha acabat, no? Però a vegades sí que he parlat Miquel i jo he dit, podien quedar un dia i fer alguna cosa, no? <laughs> I, que ganes de, de, de, Bé, la part bona és que sense ella, diguem que s'acaben uns projectes i se n'enceten uns altres, sí, saps? Clar, que, clar, sí. que potser no té continuïtat sí. molts anys, però sempre, sempre hi ha alguna sí, cosa a fer. Sí, al final jo ha una eixida, hi ha una Sí, eh, que, dir que... Però un poc de jazz tocar en, en Miquel Molaria, com en, en, en de Sermín l'últim concert que vam fer, que tocava en Muna i pues, ell feia un solo, pues, eh, recorda que en un assaig, després de, de tocar, dic, quant de temps sense acompanyar a este tio a la guitarra? És que, clar, mola. Torna a vindre el cuquet, clar, clar, de sentir ahir, eh, ostres, és sensacions. Més, sí, sí, sí. Molt bé. Molt bé, doncs vaig a posar la meva última cançó més o menys relacionada en el jazz. A veure... No, fins no ara sé si... era tot... Era tot... Sí? sí, sí. L'he encertat un poc. <laughs> No, És un grup de, de Perpinyà, de Catalunya Nord, que es diu Blues de Picolat i diguem que fan un joc de paraules perquè hi ha un menjar típic que es diu que són les boles de picolat no sé, ah. crec que són de carn sé, és una cosa de carn picar mm. això de picolat aleshores fan el blues de picolat i la cançó es diu Motherland en així en anglès és dels poques grups que conec d'allà de Catalunya Nord que, que fan música en català encara que clar, el jazz moltes voltes també és música instrumental com, sí, com sí. estàs dient tu mm. però bé fan les presentacions i això en català i tal a veure Thank you. menja i a ma mare per això no puc pas marxar ja ha matat el meu pare quan va provar de la deixar ai orfanet content i fart visca el sant dia del seu infart menja cols, menja sardines, diu, acaba't el botifarró. Beu vin negre de la vinya, aixuga't amb el tovalló. no llanceu la pedra que hauríeu fet en lloc meu. És una bèstia, una fera, i no puc pas fugir, sóc seu. Ai, urbanet content i fart, visca el sant dia del seu infart. bé he provat de marxar però m'ha dit has vist ton pare a tu també et puc matar ai orfanet content i fart visca el sant dia del seu infart Monseñor Blues. Tenim els <laughs> nord-catalans, eh, blues, blues de picolat. Sí, sí, sí, molt xulo, molt xulo. Realment el jazz es diu que és una evolució del blues original. El... Car este blues no és aquell que es feria en anys 1910 o per ahí, però sí que és, és un blues, està claríssim, molt, molt, molt xulo. Molta... En el seu Hammond, <laughs> la veu ahí, sí, està molt guai. I què ens portes ara? Pues ahora aporte un disco que, di al principio antes de comenzar que cuando buscaba cuando buscaba el discos que de, de, valencians o catalans y tal pues no, no vas por este y la viste este matí y dic, ostras a Valle, claro que sí. Esta la conec por por la revista esta, si es que como no. y esta que está comenzando esta, esta, esta, esta. Eh, ahora la escolten, sí. Esta es un poco larga pero es que... Uf, em, fa una música... pero cuando veías les comentarios que feien de, la música que feia, una como un poco impresionista y molt em, etérea pero de china y a mí ese estil me agrada molt, no? y más em, comprar dos, discos, que tenía ella fins momento y cuando me van arribar en pos de este el primero al coche y comienza a sonar el, piano ahí, se estaba volando Yo, és un poc llargueta i estic, vas a tranquil·litzar un poquet el ritme que tenim antes del flamenco, o del blues, perquè estàs molt eh, tranquil·la. És el Giulia, Giulia Valle Group, que ella és italiana, um, sí, catalana també, i el, el títol de la cançó és Extraña Serenidad. Molt bé, doncs la posem i ara sí que va de bo. Thank you. saben quedamos eh, com, el, con el título de la cançó, sí, sí. ¿eh? Extraña serenidad, estem sí, Estem Estamos traspuestos. <laughs> Està, estava preguntant jo, així fora de micro, Pere, mm. fins a quin punt la música de jazz es compon, no? s'escriu, perquè si estàvem parlant abans que, que és tot hmm. improvisació, que és realment l'autoria de, del que es considera el que ha fet el tema. O... Clar, sí, igual no ha quedat molt clar. Realment, eh, sí que hi ha improvisació, porque o sea, la canción está escrita y el compositor escribe una melodía y una base armónica mm, en general. pero claro, todas las canciones eh, en, el jazz tienen una estructura formal, bueno, todas no, pero eh, el 90% que está es la del tema, después una parte abierta de solos y después es torna a, a, el tema y se acaba la canción o sea que la em, parte libre son los solos. La parte libre central son los solos, que Eh, la, la, base harmònica i rítmica continua ahí fent... mmm, també improvisa perquè no es fa exactament igual el que faria durant, la, durant el tema principal, però aquesta part és oberta i lliure i realment el solista que està fent solo ahí sí que està improvisant i realment i ell i tots. No obstant, la improvisació es basa en el tema principal, Clar, que, sí, que sí, sí que està sí, escrit, sí, sí, en la melodia, no fan sí, variacions sí. de la melodia... Sí. O... I, I el tema principal pues, pot ser més, més esquemàtic, diguem, pot, en quatre ratlles, o o pot ser un, en escrit rítmicament les marques, les, les talls, eh, pot estar molt, molt escrit, per exemple, eh, un disc famosíssim, diuen que és el millor disc de la història del jazz o del més conegut, o, o el més venut, que és Kind of Blue de Miles Davis, va gravar en el 59, crec, eh, eh, en l'AFNAC, el, el 2009, ja per l'aniversari o per ahir, van fer una exposició de fotos i hicía una foto de, la partitura de que tenía un des, des, music, del saxofonista Cannonball Adderley, y hacía pues una escala de, de, redones, que sea, simplemente estaba escrita la escala, era de do a do y después de tal, sin que escales, no había ni rítmica ni res, y, y Miles Davis le a decir, toca ahí lo que vulguis. y, y a grabar, y van a grabar una canción que esas flamenco sketches, que, que, pues, no había, es que ahí no había ni res. Ahí un, le va donar una escala. la toca la escala como le dona la gana y, y gravem. I van gravar i, i tan, tan contents. I així va quedar. I <laughs> així va quedar. Dels millors dits de la història, diuen, eh? Ver, mira, <laughs> sí, sense, que, sense haver sense escrit. Haver, sí, quasi res, sí. Que igual és un estreny també, però en general sí que està, el tema sí que està escrit relativament més esquemàtic o menys, però sí que està... Escrit. I que hi ha unes partitures... Exacte, sí, sí, clar que sí, sí, Encara sí. que després en directe segurament els músics no les necessiten, sí. no? Perquè ja ho han treballat sí, prou. Sí, o, o, o, o un poc més lliure, també, segons el, el, el, el tipus de, de, de, de, de cançó que... com vulguin fer la cançó, perquè sí, cada volta la fan d'una manera. Clar. Bé, doncs continuem el programa, ja estem arribant a la part final, encara falta un poc, però i ara, entre la meva tria, ja, ja me'n vaig del jazz i vaig a posar una cançó de Joan Dausà i els tipus d'interès, que és el, un grup de, del Principat, i és una cançó molt curteta basada en un, en un joc d'estos infantils o adolescents que es diu Jo mai mai, això que dius jo mai mai he fet això i el que uh -huh. ho ha fet o no ho ha fet ha de, ha de veure, no? Diguem que ah, no, ja no és de xiquets, diguem, eh, és adolescent. Aleshores, al mateix temps conta una història així d'amor oculta i, a veure què, què us sembla. Avui l'Albert arriba l'hora em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Hèctor i la Clara, porten la nena dormida en el cotxet. I obro la porta a la Judit, avui ben sola, m'encanta el teu vestit va arribant tota la colla quan sona taula trec el sopar un menjar exquisit vull provar aquest vi qui vol cafè hi ha gin tònics també i juguem al joc d'aquelles nits d'estiu no parleu tan fort que la nena dorm i l'Hector diu jo mai mai he desitjat fer un petó a la Judit i afegeix jo mai mai he desitjat que deixés el seu marit Tothom em mira i ningú veu i aquell d'art emmetzinat se m'ha clavat el cor i ho reconec i faig un glob i veig que tots riuen de cop però la Judit aixeca el got em mira i diu jo mai mai no he pensat que seria més feliç al teu costat jo mai mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. I jo em congelo i ella veu. Curteta i simple, però... Està molt xula, eh? Sí, no? la, la història és, sí, sí, sí, és, sí. simpleta, però mira, a mi va, la primera volta la vaig sentir, em va causar i mira, sí. se me la guardo entre les preferides. M'agrada molt. Estàs dient-me que el recorda un poc a Manel, també. Sí, un no? poc, la, la veu i, rotllo... i l'estil també, m'agrada, està molt xula, eh? Sí, està apunt. I després, perquè ara se m'ha oblidat el nom, ja m'ha apuntat. Joan Dausà, també pels que estan sentint el programa, si la volen buscar. I a veure, estem jo, ja per acabar sí, quasi. Sí, passa que clar, les, les que tinc jo no són tan, tan curtetes, perquè Home. al final costa trobar alguna curta en el jazz, eh, esta, eh, la que ve ara també és un poc més llarga. Eh, esta és de... Havia anomenat ADS. Perico, Perico Sant Beat, que és el més internacional. Jo mai he sabut pronunciar-ho. Sant Beat o Sant Bit? No, jo, jo al principi dia Sant Bit, però ells, ells diuen Sant Beat. Uh -huh. Però Ell... què és Sant Beat? És un nom inventat? Ni idea, o... ni idea, sí, sí. No sé, inventat. Ell és, és valencià, no sé de quin poble serà, però, però és de per ahí... No sé d'on... Ho sabia, no sé. Eh, he triat aquest disc perquè sí, bueno, m'ha agradat molt, Tenía una grabación, o vas veure un concert en, en la tele en Canal 9 farà buf, i tocaven justament esta que vaig que, que que es diu Epicuro. El disco es diu Ciribulle. Y también el, el, el tria el disc perquè eh, toquen ya así una segunda jornada de, de, de músics eh, catalans o que van iniciar així de, las de, de las d'estar Superior de Música Contemporània de Catalunya o o el taller de música son Reinald Colón, pero ya empieza la trompeta. Eh, toca Tony Belenguer, que va a ser mestre eh, de, un curso de jazz que van a hacer un Finestrat, en Sergio y yo. Miguel creo que no va a vindre. Que toca el trombó, Tony Belenguer, también está Reynoso al piano y Marc Aiza a la batería. Es, una fornada de joves que han eixit y el prego se ha este este han molt en, en gent y para para a mundo. i és un segell valencià baix ara que, ara que el veig i per la cançó es diu Epicuro i bueno, allà va molt bé arriba jo vaig a posar l'última cançó i no podia tindre algú així de la coentor i no posar a Paco Muñoz. Ah, <laughs> ja vaig estar a punt de posar-la quan va vindre Sergio, sí. però van posar una de Paco Muñoz per una versió, però ara ha posat, diguem, l'himne, no? No, no em digues. <laughs> el vell mongo. I ara si hi haguera gent així estarien, sí, ens agarrarien tots de les mans, sí, faríem sí. un rogle. Sí. Así que mira, os deseo más <laughs> a Paco Muñoz y el de, la, <laughs> de la d'un dentiscle i un pipó. Herba de les llunetes romer i una àguila de Bèrnia ve volar. contar la tuya versión de, de qué esta canción es... Yo tampoc <laughs> sabria, no sabría dirte la verdad, pero eh, yo no ho sé. <laughs> pues si no usas tú No, pero sé que sí, la verdad que va a haber un momento afició, es que ah, calla, calla, calla, calla. En em zona que Pablo va a trobar un... tenia un disper ahí de... un disc que van editar, ahora no, no em ve a mí el, el nom, va fer la Generalitat, vecina de Alguna cosa ara que Dios va a contar Sergio, y en ese sentit. I crec que apareixia esta. Van comenzar a sentir la barraca y va, a agradar. Y después, en les casetes, que se sempre también la guitarra de Rere, y que es d'on naix lo de Sermín realmente ganar a les y cantar, eh, en zona de comenzar a cantar el Beimongo Y comenzar a hacerse cada volta més, y posar-la i més la gràcia. I a va el l'any este de comissió de festes que mm, que pues, la va posar sé aquí i estava tota la, tota la comissió plena eh, en les mans unides com si, <laughs> no sé, estiguin flotant. Rotllo. O sigui, que, que el gran èxit ve de quan vau ser majorals. Sí, gran. clar, també igual és quan, també quan més gent la va conèixer. Igual, clar, quan no? es va veure fora del vostre... Sí, crec jo que sí. Àmbit. Tampoc això sé cert, eh? però, però jo diria que sí, perquè no... <laughs> és que és una història molt rara, perquè... No, la cançó està xula, però però no sé, pues, la cantàvem i ens va agradar a tots, a tots ens va entrar. I en directe no l'heu fet mai, des del Mint? O pensat sí, la van fer, la van fer en, en, en la Setmana Cultural la van fer, i per això, ja que ho dius, no sé si és, si és secret o què, però el dia 26 en, en l'Auditori de la Vila, quan toquem Desert Mint i Confusió, les, una de les col·laboracions serà esta, serà ah, el Belmongo. Amb la sonoritat de Confusió, també? La veurem? O? Crec que en aquesta part no hi ha vents. Ah -ha. Crec que en aquesta part no pero bueno, está i ara serà Sergio cantarà, Pepi que també i Miquel també farà alguna segona i ah, bueno, sí que no serà ni la original ni la que van fer Matos en, en la Semana Cultural però sí, rollo confusió sí que notarà segur. Bueno, ja estem delerosos de veure aquest concert mm. I acabem I ja, no? I acabem ja. Sí, ja. Queda l'última. Queda l'última que m'ha deixat pel final. Acabem. L'energia pura de, de l'home este, que és Llibert Fortuny, Este és el seu segon disc, es diu Revolts, i el tio este és un fiera, mucho cuidado. Jo el eh, vaig sentir per primera volta en... O sigui, el vaig veure en una portada de revista, de... Eh, mm. no sé si era jazz o era de rock, i estava així a Inuet, en posa així de, de, de com si arrencara a córrer sí. i el saxo li tapava sí, el que sí. no es pot ensenyar. Sí. I després el vaig veure en directe l'any que vaig viure a Mallorca, en les festes de Sant Sebastià, fan toda una nit de concerts per todas las mm. plazas de Mallorca y en una de las plazas estaba tocante y era no sé, no sé la que vas a posar, pero era música electrónica y sí. ahí per Sí, és este es el seu cuartet eh, bueno, es el, Electric Quartet, que está ahí el de Mengual, David Soler y Dani Domínguez a la batería. Sergio, Miquel i jo vam a veure a Cartagena, que contenía el seu projecte, que era el Cuartet Este en Big Band. i era una mescla de Big Band, elèctric, i buah, va vist ahir flipats els tres, a la Cartagena a veure-lo. I sí, sí, molta energia, molta força, i damunt li, li, li posa el rotllo el, electrònic este, un ritme, un ritme de bateria també molt eh, enèrgics i bah, la és. Jo, pff, és quinto meu, però este està triomfant. <laughs> sí, molt gran, molt gran acabem en, esta, en, en força. Es, es diu de, The Third Generation, és la, del disc Revolts. Molt bé, Endavant. doncs Pere, gràcies per participar a, en el programa. A tu per haver-me convidat, i al principi ja et vaig dir jo, jo, jo, jo, jo que sé de música en valencià, i quan vas acabar... És de música, i, i saps cadascú que porta el que sí. vulga i anem. Dole. Anem donant-nos a conèixer música uns altres, que és la part interessant del programa. Disposa que convides un altre. Sí, tornarem. Haurem de fer aquest programa més sovint, perquè tots els convidats volen repetir. Clar, clar, clar. Perquè en <laughs> curs, que... quan t'has de triar, només cinc, uf, clar. que, no, que, que tria, que tria. Al principi n'hi ha que diuen, ostres, no sé quantes cançons, són massa cançons, però després quan de, ah, de veres el poses a buscar, estaries tot el dia posant cançons. Això, això, això, això. Bueno, doncs gràcies una volta més i fins al pròxim programa a tots. One.